пристрибав майже до людей. Тоді побачив мертвого ватажка на кризі, остережливо підповз, витинаючи шию, оглянув і обнюхав його з усіх боків, а далі переможно крикнув і пострибав до безхазяйного грему. Мосьє то підлий нахаба. вигукнув Жак Антуан. Цього я вб'ю, не вагаючись. Дайте сюди кольт. Матрос не встиг і як француз вихопив у нього пістолет і побіг до узурпатора. Не вбивайте його. крикнув матрос у слід Жаку Антуанові. Але той вистрелив раз і ще раз. Молодий самець заревів від болю, здивовано озираючись назад. Одна куля лише розпорола шкіру на шиї, але друга застрягла в товстому салі чи в животі. Тюлень важко підстрибував і крутив головою а на сколошканому фірні лишалися криваві сліди. Матросові не хотілося вбивати цього тюленя, найбільшого серед молодих самців, та вже було пізно. Тюлень міг зійти кров'ю на кризі чи у воді. Звір уже починав розуміти, що болю йому завдала рухлива істота на двох ногах, і тепер вагався втікати чи помститися за пекучий біль у животі. Гострозуба паща його була роззявлена, і очі наливалися кров'ю. Матрос в останню мить перехопив зброю і вистрелив зблизька. Тюлень осів спершу на груди, тоді відкнувся зубами в сніг. Усе стадо плямистих тюленів розгублено заворушилося. Нічого подібного ці тварини ще не бачили в своєму житті. Самиці грубками відповзли до ополонок, підлітки нерішуче подалися за ними вслід, але цьогорічні тюленята так і лишилися на місці, з цікавістю стежачи за людьми. Так само незворушно лежали віддалік і темношкірі морські леви. Мисливці взяли першого вбитого тюленя за передні ласти і потягли під бар'єр. Шия й плечі старого самця були подзьобані давніми шрамами, слідами запеклих турнірних боїв, у яких він досі брав гору. Ласти були куці і вислизали з рук. А як ми його витягнемо нагору? зарані бідкався француз. Його приморожений горбкуватий ніс аж палахкотів на сонці. Вам сьогодні Бог підказав прийти, глянув він на шотландця Пітера. Той відповів лише тоді коли тюленя підтягли до бар'єра, де був їхній імпровізований ліфт. Я пропоную залучати до полювання всю групу мерсьє, інакше ми в тому бараці загинемо або переріжемо одне одного з нудьги слово честі. Столовим ножем? засміявся Турбалан. Він упрів найдужче від усіх, і це була та неабияк дивувало. Але в словах шотландця був певний резон. Вранішня подія змушувала замислитись. Потім вони підтягли до бар'єра й меншого самця. Спалахнула дискусія, якого першим подати на бар'єр. А тоді всі збагнули, що спочатку треба вибратися самим, лишивши когось одного на припаї. Добровольців не було. Довелося лишати Тура Балона, який почував себе досить зле. Меншого тюленя витягли порівняно легко, прив'язавши його за плавці, але з другим попохекали, хоча й тягли в чотирьох. А коли нагору витягли й норвежця, ескімос уклопотано проказав Погано в містера Тура, захворітиме містер Тур. Обличчя в норвежця було жовтаво-сіре, він ледве тримався на ногах. Булатові згадався сьогоднішній ранок. Тоді Тур теж повернувся з морозу мертвотно блідий, розшукуючи в бурю бельгійця Раймона, хоча й пробув на дворі всього хвилин п'ять або сім. Ескімос прив'язав до нарт обох тюленів, Тура Балона запросив сісти в передку. Норвежець куражився і не хотів сідати. Та на першій же милі геть охляв, і тоді Булат посадовив його силою. Вантаж виявився заважкий для собак. Нансен повагався і почав одв'язувати меншого тюлені. Завтра підберемо цей тюлень, сказав він Булатові. Тут злодіїв нема.